Večeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo o jednom velikom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu, e, imenu iz kojeg proizilaze mnoge koristi, fajde, e, posebno za nas koji smo prije svega vjernici na Dunjaluku, e, mnogo znači stvari veličanstveni proizilazi iz ovog večerašnjeg imena koje nosi od raznih i velikih plodova spoznaje istog imena. Što znači onaj koji večeras sa boda shvati, ko se bude, ko bude pokušao još da je šita na ovu temu, moće se okriti sa mnogim plodovima spoznaje veličanstvenog Allahovog te bareke imena. Večerašnje ime, draga braća jeste El Ganiju. Kada je pokušali jednom riječu da prevedemo večerašnje ime Allaha Đelevala o kojem ćemo govoriti, možemo kazati bogati. Bogati ili neovisni, bogati ili neovisni. I mnoga druga značenja sadrži u sebi, ali su ova dva značenja koja prevladavaju u ovom večerašnjem Allahom te bareke imenu o kojem ćemo govoriti. Kada je pokušali opisati Allahom te bareke ime, možemo kazati onaj čije bogatstvo je bezgranično. Nema mu kraja. Niti njegove riznice nestaju, niti mogu presušiti, niti od onoga što on udjeljuje u toku dana i toku noći, da se osjeti da to nestaje. Poput, znači, osobina stvorenja, iako su, znači, velike razlike između Allaha te bareke ve i njegovih savršenih osobina i osobina nas vrtnika stvorenja, kada nešto udjeljuješ, ti vidiš kako nestaje. Dok to nije slučaj sa Allahom te bareke i njegovim i njegovim riznicama. Značenje u jeziku elgani onaj koji nema potrebe za drugim. Onaj koji nema potrebe za drugim. Zatim imamo poznatu gani jun riječ kada kažemo i opisujemo nekoga da je jako bogat. Gani. Čovjek koji je, koji je bogat. Ili imamo istagna an. Istagna an sa često, česticom an se koristi glagol istagna biti neovisan. Moći učiniti sam nešto i sva ova značenja se vraćaju na Allaha te bareke, te bareke, wa ta'ala ili sama riječ iz tagna, biti bogat ili obogatiti se. I vidjet ćemo znači da uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala posjeduje ovo svojstvo, da je on te bareke ve ta'ala neovisan, da je on bogat, koji je stalno Allahovo te bareke ve ta'ala svojstvo koje njemu priliči, koje njemu dolikuje, dok svojstvo koje priliči, koje je stalno svojstvo stvorenja, to je siromašni, da su siromašni. Uvijek. U svakom pogledu. Tako da se ne, da ne dozvoliš sebi, ma šta posjedao, ma koliku količinu imetka imao kod sebe, nemoj da te to zanese, da te to ponese, da pomisliš da imaš. Nemaš. Ti i tvoj imetak stala znači Allahovo vlasništvo, Allah i tebe i tvoj metak posjeduje, a subhanallah, Allahova su riznice nebesa i zemlje. Sve što je na nebesima i sve što je na zemlji, Allahu subhanahu wa ta'ala pripada. Pa onda pogledajte koji je, znači, koja je to veličina Allaha dželevala i veličanstvo, el ganijun hamid, onaj koji je neovisan i koji je hamid, hvali dostojan. I vidjet ćete te završnice kur'anske ajta koje ćemo citirati. Zatim u arapskom se jeziku kaže ma jugni anke hada. Ta ti stvar neće koristiti. Ta ti stvar neće koristiti. Jugni može značiti, znači da ti nešto ne koristi. Kao što u mnogim kuranskim majtima u suri Haka i drugim mjestima Allah Đelešanhu pojašava pa kaže ma agna anni malije. Ma agna, Neće mi koristiti moje bogatstvo, mali je. Sve što si stekao neće ti koristiti, neće se moći to bogatstvo zauzeti za tebe na sudnjem danu, kada budeš vraćen i proživljen ispred gospodara te bareke veteala. Neće ti koristiti, niti ima koristi od toga što si stekao ako ne budeš vodio računa kako si stekao i šta si učinio sa tim metkom Kao što će vidjeti iz plodova spoznaje večerašnjeg Allahovog te bareke ve ta'ala imena, u sura Al-Hijru 84. majetu Allah Đelešanu kaže فَمَا أَغْنَ عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ I neće im koristiti ono što su stekli. I neće im koristiti ono što su stekli. Šta, to, šta je to što ti neće koristiti? Sve ono što si stekao u bilo kojem vidu, prije svega i metka, ako je to došlo na nepošten način, na način sa kojim Allah dželevala nije zadovoljan, neće ti koristiti na ahiretu. Ili ako si dao prednost takvim stvarima Dunjaluka nad stvarima ahireta, ako si dao prednost Dunjaluku nad prednosti Allaha dželevala i sljeđenju poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Sve što u tom pravcu stekneš i što misliš da je to ono što što je korisno, to je materija i trka za Dunjalkom na Dunjaluku, on ti neće koristiti ono što si stekao, neće koristi kod gospodara svjetova, ako nisi imao kod sebe iman i vjeru Allaha te bareke ve ta'ala i ako taj meta koji si stekao nije halal. Jer rob na ahiretu i njegova stopala se neće pomoći dok ne bude upitan za pet stvari. Jedna od tih stvari je tvoj meta, kako si ga stekao? Kako si ga stekao, kako si ga utrošio? I to je jako veliko pitanje koje treba biti u posvijesti svih nas, kako dati Allahu džele vala dževap, odgovor za sve, e, za sav naš dunjaluk, svo naše bogatstvo, ma u, ma kakvoj se količini radilo. Dirhem, fening, dinar, kako god da si ga stekao, morat ćeš dati dževab sutra, kako si ga stekao. I ne samo kako si ga zaradio, nego našo si ga utrošio. Jel' nekad možeš zaraditi metak na halal način, ali ćeš ga utrošiti na haram, pa ćeš ponovo odgovarati. Ili obrnuto. Ili obrnuto. Spominjanje ovog uzvišenog Allahovog Tebare Kevetala imena El Ganiju spominje se na 18 mjesta u Kur'anu. Na 18 mjesta u Kur'anu. Allah džele vala u suri El An'am u 133. ajetu kaže وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْ رَحْمَ I tvoj gospodar je neovisan i neizmjerno milostiv. I neizmjerno milostiv. Zatim u suri Yunus u 68. ajtu Allah vala kaže "Qalu takhadha Allahu walada subhana." I oni tvrde i govore velike laži iznose da je uzvišeni Allah uzeo sebi dijete, neka je on uzvišeni slavljen od takve tvrdnje i takvog govora. Zatim kaže huvel ganiju, subhanallah. On vala je neovisan nije potreban da ima dijete, da ima drugu, da ima ženu, da ima bilo što mu se pripisuje. Vohuel gani, pogledajte kako Allah žele vala odgovara na takvu tvrdnju. Nije potrebno, niti ima potrebe da mu se to pripisuje, ni da on to posjeduje. Allahu žele vala pripadaju i nebesa i sve što je na zemlji, sve što je što je u zemlji. Pa kaže Allah dželle ve ala: "Lehu ma fis samawati wa ma fil ard." Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Subhanallah, svega onoga što mu je na nebesima i na zemlji, oni su mu pripisali da ima dijete. te wa ta'ala. Znači, gani Tako odgovara Allah džele tim velikim, velikim imenom sa velikim značenjem koje nosi, koje nosi ovo ime u sebi. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Ibrahim u osmom ajetu وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ I Musa je kazao narodu in tekfuru entum, kada bi svi vi nezahvalni i nevjernici bili i svi drugi koji su na Dunjalku na zemlji, svi, Allahu dželevala to neće naštetiti. Niti može Allahu to naš. Znači kufr, svi stvorenja Dunjaluka, kada bi svi nevjernici bili, ne mogu Allahu subhanahu wa ta'ala naštetiti. Pa kaže, fa inna Allahe leganijun hamid. U istinu je Allah dželevala neovisan i hvale dostojan. On te bareke ve ta'ala takav, uzvišen, veličanstven, koji je opisan to velik, velikim imenom i savršenom osobinom koja proizilazi iz tog imena, da je neovisan, od bilo koga, bilo čega od stvorenja, on te bareke vetala u isto vrijeme hami hvali dosan. Samo takav je zaslužan da se hvali i pohvaljuje i da se njemu ibadet, da se njemu ibadet čini, odnosno da se od njega, da se od njega traži. Kada vidiš da je on taj koji posjeduje sve riznice, riznice i nebesa i zemlje. Zatim kaže Allah Đelešanu u suri Neml u 40. ajetu. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Ko bude zahvalan, ko se bude zahvaljivao Allahu subhanahu wa ta'ala, na svoje dobro to čini. Allahu vala tvoj ibadet nije potreban. Niti tvoj ibadet koristi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah Đelešanuhu وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ A onaj ko uznevjeruje i nevjernik postane i onaj koji je nezahvalan, pa uistinu je moj, moj gospodar El Gani, Kakav? Neovisan i kerim, plemenit. Allahu ekber. Gani koji je bogat, koji je neovisan od stvorenja, on je u isto vrijeme kerim, plemenit prema stvorenjima. Subhana. Pogledaj što posjeduješ. Allah želevala ti podario. I to je ono što što pripada Allahu subhanahu wa ta'ala kao veličanstvo u svakom pogledu. On subhanahu wa ta'ala zna tvoje stanje, zna stanje vjernika i nevjernika, zna onoga koji zahvaljuje i onaj koji je nezahvalan. Zna onoga koji vjeruje i onaj koji ne vjeruje. Ali kad pogledamo, jedan i drugi uživaju blagodatima Dunjaluka. I jedan i drugi uživaju blagodatima u blagodatima Dunjaluka. Pa ćemo vidjeti koji je prvi plod spoznajevog veličanstvenog imena, što se razlike između jednog bogatstva i drugog bogatstva. Odnosno, jedan posjeduje jedno posebno bogatstvo, što drugi ne posjeduje, jer mu ga Allah dželevala nije dao, uskratio je, uskratio je zbog njegove prljave duše i znanja o njemu, i za čim žudi i čezne ta prljava, prljava duša. Zatim kaže Allah dželevala u suri Ankebut u šestom ajetu وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Nema se prsiš. Ne kažeš ja muđahid. Ja, ja, ja, ja. Ja sam muđahid. Danas puno puta slušam muđahid, muđahid, muđahid. وَمَنْ جَاهَدْ Ko bude se borio na Allahom te bareke vetala putu, taj koristi samo sebi. Zbog sebe to čini. Ne zbog mene, zbog tebe, zbog nas. Da bi se hvalio i svojim dijelima, znači, uzvisivao iznad drugih, iznad drugih stvorenja. To što čini, čini radi sebe i njemu će isključivo korist biti zbog, zbog toga. Pa kaže Allah vala inna Allahe leganijun anil alemin. Jer Allah vala je neovisan od bilo koga, svih svjetova, svih stvorenja, u svim svjetoma koje žive. Allah nema koristi od tebe, ahi. Ako se boriš da buzdi ga Allahu te barek i riječ. Allahu to ne koristi. Allah nije potreban tebi nego to što činiš, to, tvoja borba na Allahom subhanahu wa ta'ala putu tebi će koristiti, nikom drugom. Allahu nije potrebno. Allah je neovisan, da kažeš pomogao sam Allaha dželevala. Allahu vala nije potrebna tvoja pomoć. On je neovisan i hvale je dostojan, moćni, snažni, jaki, ali je učinio sunene, učinio je zakone, propisao je propise po kojima se trebamo vladati i našu vjeru ojačati. Razumijete? A vjera se može ojačati i osnažiti borbom Allahom te bareke, te bareke vetala putu, odnosno da ona bude ta koja dominira na Dunjaluku. I zato je pravi džihad, iskreni džihad i priznat i onaj za koji će čovjek biti nagrađen kod Allaha vana ako se bude borio da bi riječ Allahova bila gornja. A riječ oni koji su nevjernici, koji se bore protiv dina i islama, njihova riječ da bude donja. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Fatir, u 15. ajetu Ja ejuhan nasu antumul u ila Allah O ljudi, svi ste vi siromasi, svi ste vi potrebni Allaha dželevala. Svi ste vi ovisni, ovisi to Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Nazvao je sva stvorenja fukara. Sve ljude fukara, svi su siromašni i svi su potrebni snažnog, moćnog, bogatog, neovisnog Allaha te bareke tebareke ve ta'ala. Wallahu hamid. A Allah el hamid. Neovisni hvale i hvale dostojni koji jedini zaslužuje da se pohvaljuje i da se veliča i slavi. Značenje veličanstvenog Allahovog tebareke ve ta'ala imena el ganiju kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega Ibn Đeri Retaberi, rahmetullah ali, kada je govorio o kuranskom ajetu sura El Bekare, 263. Djela Đelešanu kaže قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Lijepa riječ, Allah Đelešanu kaže, lijepa riječ i makfiret, oprost, vrijedniji je i bolji kod Allaha Đelešanu od one sadake koju daš, pa nakon toga, jel, zanovijetaš. nakon toga kažeš, dao si. Razumijete? Dao sam ti. Šta sad? Pomogao sam te tada. Razumijete? Očekujete nešto, pričate. Pogovarate ono što ste već učili ime Allaha te bareke, te bareke vetana. Pa Allah je lijepa riječ je bolja od takvog postupka. Kaže on, ovdje pošto kuranski jaz završava Allahu ganijun, da je Allah vala neovisan, kaže Ibn Đarir. To jest Allah vala je neovisan od onoga što udjeljujete. I nakon toga Halim koji je blag. A kako je blag? Blag zbog toga što pogovaraš i pričaš da su Blag je prema tebi jer te ne kažnjava u tom trenutku. Pogledajte, ga ni, neovisan od tvoje sadake, nije mu potrebna tvoja sadaka, nije mu potrebno tvoje udjeljivanje. Ne da kažeš, o Allahu, zašto si to propisao? pa mora da dam iz svog imetka. Allah član je naredio tu sadaku, milostićem, da izdvajaš iz svog imetka, a ne to što će tebi nešto naštetiti. To je upravo, znači, suprotno. Iz ovoga proizilazi korist isključivo za tebe, a i za druge. Zatim kaže, znači, blag što znači da on blago postupa, ne požurije sa kaznom onoga koji udjeljuje i prigovara isticanje svoje milostinje i svog dobročinstva. Zatim za drugi kuranski ajet u suri Al-Bekare 267. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ hamid. I dobro znajte, Allah ukazuje e, na sebe, opisuje sebe velikim imenom. I dobro znajte da je Allah vala neovisan i hvale dostojan. Neovisan i hvale dostojan. Kaže Ibn Đari Rahmetullah Ali za ovaj kuranski ajet, znajte o ljudi da je uzvišeni Allah neovisan do vaše milostinje i svega drugog. Nije mu potrebno. Zatim kaže, on vam je naredio i propisao sadaku u vašim imecima i svoje neizmjerne milosti prema vama. Allahu akbar. Kako je, kako je ovo znači pokazatelj milosti? I kako proizilazi milost iz sadake koju ti daješ? Odvajaš svog mjetke i daješ na Allahom te bareke vetala put. Kaže Ibn Đarir, iz milosti prema vama kako bi siromašni i slabašni imali korist od vas. Razumijete, ti bogat imaš imetak, imućan si, udjeljuješ Allahom putu, siromašni i slabašni imaju korist od tebe. A kako ti imaš? Koja je milost tvoja? Zato što će te Allah vala za tu sadaku nagrati na ahiretu. Pa pogledajte milost Allaha subhanahu wa ta'ala. Učinio je to djelo da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala, da povećaš svoje deređe kod Allaha i lopus grijeha, a s druge strane da pomogneš siromašne koji su, koji nemaju i medka koji su teškoj situaciji, da budu slični tebi, slični tebi, da imaju. Tako da je milost ukazana svim stvorenjima, i siromašnim i bogatim, i siromašnim i bogatim. Ezudžad Rahmetullah Aleyh kaže, El Gani, koji je neovisan o stvorenjima svojom moći i snagom. Allah je moćan i snažan, zato je neovisan od stvorenja. Sve što je, Allah Đelešanu posjeduje sve što želi sve što želi. On te bare Kevetana posjeduje sve, sve što vidiš. Znači danas čovjek kada ima nešto malo više novca pomisli da je neko i nešto. A zamislite Allah vala koji posjeduje sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Zamislite kada bi čovjek posjedio samo što, ovo što u Sarajevu, u Sarajevu ima od bogatstva i dobara. Kako bi se ponašao? Ili kralj koji ima, znači kraljevinu, upravlja svim, on zaista tako i misli da je to sve njegovo. Pa dijeli kome hoće koliko hoće. Zato su opisani takvi, ili takvi su najpreći da su oni koji imaju osobinu oholosti. oholosti. Dok Allah dželevala je čisto takvi, takvi manjkavi osobina. Pa kaže, a stvorenja su siromašna i ovisna o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj dobroti prema njima. On je neovisan, a sva stvorenja su ovisna od njega, o njegovoj dobroti, jer on je taj koji spušta rizik na faku, daje ti zdravlje, daje ti život, daje ti lijek. Znači, on se brine, on se brine o tebi. I kaže to potvrđuje govor Allaha dželevala Wallahu l'ganiju wa fukara, a Allah dželevala je bogat, neovisan, a svi ste vi siromašni i ovisni Allahu te bareke, te bareke ve Evo suri Muhammed 38. ajet. El-Hatabi Rahmetullah Ali kaže El Gani, onaj koji je nezavisan od svojih stvorenja. Pa nakon toga kaže o njihovoj pomoći i održavanju njegove vlasti. Niko mu ne može pomoći, niti ima koristi od bilo koga, od svih tih stvorenja, u održavanju njegove vlasti. On te bareke ve el ehadu samed, lem jelid, valem juled. Njemu pripada jedinom gospodaru koji je zaista pravi El Melik, El Malik, koji posjeduje svu apsolutnu vlast i sve što se nalazi, što možemo vidjeti od vidljivog i nevidljivog u njegovoj tebareke veteala i veličanstvenoj vlasti. Zatim kaže, jer on nema potrebe za njima, za stvorenjima, nema potrebe za njima, dok su sva njegova stvorenja ovisna, ovisna o njemu, te bareke ve ta'ala, kao što se opisao u Kur'anu, Wallahu l'ganiju wa antumul fukara. I zaista Allah dželevala bogat, a vi ste siromašni. Plodovi spoznaje ovog veličanstvenog imena. Prije svega, dragi brate i cijena sestro, svaki od nas treba da bude ubijeđen s jekinom da je Allah dželevala el gani mutlak. U svakom pogledu, da je on bogat i neovisan u svakom pogledu. Ništa mu nije potrebno, niti ima potrebu za nečim. Dok subhana stvorenja koja su siromašna, sva su ta stvorenja potrebna Allaha subhanahu wa ta'ala. Njemu pripadaju i nebesa i zemlja. Kad se kaže nebesa i zemlja, misli se na sedam nebesa, sve što je stvoreno. I sve zemlje i sve što je u njima, subhanala. Zalut. Zar nakon toga i takve spoznaje da čovjek onda pripiše Allahu dželevala neku manjkavost ili neku potrebu za nečim? Potrebu za nečim. Koji posjeduje sve, koji je bio prije nego što je bilo, znači bilo šta. Allah dželevala je el evvel vol ah. I prvi i posljednji, svake stvari ostaje. Prvi, znači bio je prije svega stvorenog. Ništa stvoreno nije bilo, osim što je došlo njegovom voljom, i njegovom odredbom, njegovim predodređenjem iz njegovog apsolutnog znanja koje je posjedao znanje o svim tim stvarima prije nego što su došle u svijet postojanja. Subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte te veličine Allaha subhanahu wa ta'ala i veličine ovog imena i značenja koje, koje ovo ime nosi, nosi znači u sebi. Zatim drugi plus poznaje veličanstvenog imena da uzvišeni Allah ala je neovisan svi stvorenja u pogledu njihovih ibadeta. Allahu džele vala njihovi ibadet nisu potrebni. Niti mu cijelo čovječanstvo ne može povećati korist, niti umanjiti korist, niti, niti nanijeti štetu. Što god da čini, njihova pokornost ne uvećava njegovo, njegovo carstvo. Njihova nepokornost također ne šteti njegovo carstvo. Allah džele vala je neovisan svih tih radnji, svih tih dešavanja, sve što ljudi čini, čovječanstvo što čini, ne mogu Allahu džele vala naštetiti, niti ju mogu kakvu korist donijeti. Dok sva stvorenja očekuju od Allaha džele vala ili korist ili štetu ili korist ili štetu. I on subhanahu wa ta'ala je jedini koji može od kontra tebe ne daći štetu. Niko drugi. Tvoje stanje, ako si siromašan, jedini ko ti može izmijeniti stanje uzvišenja Allah te barek ta'ala, pa ti podariti metak. Tvoje zdravlje, ako je narušeno, ugroženo, ako si bolestan, niko ti ga ne može vratiti, osim Allah subhanahu wa ta'ala. I također, znači, tvoje zdravstveno stanje, ako si zdrav, ne može ti ga niko narušiti ako ti Allah što nije propisao bolest. Znači i dobro i zlo dolazi do Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Allah Đelešanu kaže وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ A onaj koji je zahvalan, to čini u korist sebe. Kad si zahvalan, kad si pobožan, kad si dobar, isključivo to možeš, u stvari, e, ono što proizilazi od dobra iz svih tih postupaka vraća se tebi. Tebi će to koristiti, nikome drugom. Nikome drugom. Znači sve što je od dobra i zahvalnosti, obožavanja Allaha te bare vatala ti ćeš imati korist. Allah vala, nema korist od toga. Zatim nakon toga, men kefere fe inna rabbi ganijum Karim, A onaj koji je nezahvalan, koji je nepokoran, koji je nevjernik, pa uistinu Allah neovisan i on je plemenit opet prema njima. Neovisan i plemenit. Kako? Neovisan zbog njihovog stanja i svega što čini, a plemenit što im daje život, što opet vodi brigu o njima i hrani i odijeva i svako znači dobro im daje, a oni nezahvalni, glave okreću i nisu ti koji Allahu dželle vala ibadet i čine. Zatim kaže Allah dželešanu u suri Ankebut: "Wa man jahada fa inna yujahidu li Inna Allaha 'anil A onaj koji bude se borio na Allahu te bareke putu, isključivo to čini radi sebe i korist toga se vraća njemu. Vraća njemu. Allah dželle vala je neovisan o svim svjetovima. Što znači, dragi brate, E, džihad može da bude džihad sa sabljom, a može biti džihad sa riječom. Da se boriš ah da uzdigneš Allahu riječ svojim riječima, svojim govorom, da pozivaš druge u din, da pojašnjavaš drugima din, da oni koji su zastranili, krivo tumače i krivo pojašnjavaju, da se boriš protiv takvih novotarija sa znanjem i to je džihad Allahom te bareke vetala putu. Da se brineš o porodci mužahida, ti si na Allahom te bareke putu. Da se brineš o jetimu, ti si na Allahom te bareke vetala putu. To je džihad, to je džuhid koji zalažeš na radi Allaha te bareke vetala na njegovom subhanahu vetala putu. Mnogi su oblici znači džihada i nije samo džihad, džihad sabljom nego postoje drugi vidovi ibadeta, odnosno koje obuhvataju džihad, ali ovo vrhunac svega da čovjek izađe sa sabljom i bori se na Allahom te bareke vetala putu ili kao gazija koji će ostati živjeti ili kao šehid koji će okončati na Allahom te bareke te bareke vetala putu. Zatim Allah Đelešanu kaže وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا I Musa je se obratio narodu, kazao ako bi vi postali nevjernici, zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i svi ljudi na svijetu, fa inna Allahe leganijun hamid. A gospodar uzvišeni Allah, želevala je neovisan u vašim postupcima, o stvorenjima i on je subhanahu wa ta'ala jedini zaslužan da bude hvale dostojan, da se hvali, da se veliča i slavi. Znači pogledajte da je to koji plod proizilazi iz svega ovoga, da šta god da činiš, Šta god da radiš od pokornosti i nepokornosti i svi ljudi na Dunjalku, i svi džini, Allahu Đelešan neće povećati, neće umanjiti njegovo, njegovo veličanstveno carstvo. Imamo jedan plemeniti hadis poslanika sallallahu alihi vseleme koji najljepše pojašnjava pojašnjava ovo Allahu te bareke veličanstveno ime. Od Ebu Zara se prenosi da je poslanik alihi salatu vesselam kazao hadis je hadis kudsi Allahu te bareke vatala govor pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o moji robovi, ja sam sebi zabranio nasilje, nasilje, zulum, pa sam ga učinio i vama zabranjenim. Nemojte jedni drugima nasilje činiti. Nemojte drugima nepravdu činiti. Ne činite zulum jedni prema drugima jer je Allah dželevala zabranio sam sebi nasilje i učinio ga je haramom između, između nas. Pa nastavak tog hadisa glasi, kaže poslanik alaih sallatu wasalam, prenoseći Allahov govor hadis kuci, o robovi moji, svako koga ja nisam uputio je u zabudi. Hidajet i uputa dolaze do Allaha dželevala. Svakoga koga Allah dželevala nije uputio, on je u zabudi. Nakon toga, pa od mene uputu tražite, pa od mene uputu tražite, a ja ću vas uputiti. Ljudi su u zabludi, ljudi su u delaletu, ljudi nisu na pravom putu. Allah Đelešanuhu, Allah im je podario zabludu, dao im je zabludu. Ali uputa koja može doći je od strane Allaha Đelevala. Traži uputu, tragaj za uputom. Budi poput Selmana ali Farisa koji je tražio i tragao za uputom, pa ga je Allah Đelešanu uputio. Razumijete? Kada su čudo poslanika ali se pojavio, mek šta su radili? Koliko je hadisa koji ukazuju da su ljudi dolazili iz Medini, ljudi su dolazili iz Jemena, ljudi su dolazili odavde, odavde, slušajući da su čuli, pojavio se neko ko tvrdi da je Allahov poslanik. Da vidiš što to priča. Je to istina? I to je znak da želi i žudi traga za uputom. Za hidajetom pa ga Allah žele vala uputi na pravi put. Na pravi put. Allah što kaže, tražite uputu, ja ću vas, ja ću vas uputiti. O robovi moji, svi ste vi gladni svi ste vi gladni dok vas ja ne nahranim. Ahi, šta god da posjeduješ, ti si gladan i ono što dođe, što ti se servira, što si donio u kesi, što si zaradio, Allah Đelešanu te nahranio jer se on brine, on se brine o tebi. Pa kaže poslanik sallahu alihi veseleme, pa tražite od mene hranu da bi vas nahranio. Tražu da Allaha nemaš, Danas koliko u svijetu ljudi e, živi i postoji, nemaju dovoljno za njihov, znači, jedan, jedan, znači, jednodnevni e, i dan ne mogu da prežive, ne mogu da spoje kraj sa krajem. Allah dželevala kaže, tražite hranu od mene, ja ću vas nahraniti. je od Allah, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, on će se pobrinuti za tebe. Nemoj tražiti od ljudi, nemoj tražiti od stvorenja. Isključivo se osloni na Allaha dželevala, pa će ti on subhanahu wa ta'ala podariti ono što ti je potrebno. I niz drugih stvari dolazi u ovom velikom hadisu, hadisu kuciju. Kaže poslanik prenosteći govor Allaha Đelevala, o robovi moji, svi ste vi neodjeveni. Subhanallah. Svi. Pa kaže nakon toga, dok vas ja ne obučem. Pa tražite od mene odjeću kako bi vas obukao. Sve što uživa šahi. Da li to bila markirana odjeća ili ne? Allah Đelevala ti je podario. Allah se brine o tebi. Tražiš, nemaš, imaš ili nemaš dvije. Traže da Allah Đelešanu, On će ti podariti. Traže da Allah On će ti podariti. Jer On, Trebarek je tada obećao da će podariti ako budeš, ako budeš tražio. Zatim kaže, ovo, robovi moji, ovo nas svoj obuhvata. Vi griješite noću i danju. Vi griješite i noću i danju, a ja opraštam sve grijehe. Pa tražite od mene oprost, da vam ja oprostio. Nema gahi i nije se rodio koji je bezgriješan. Nema ga i nije se rodio koji je bez, bezgriješan. Svi griješimo i to u toku dana i u toku noći. Hadis kuci, govora Laha dželevala. Htio to priznati ili ne? I danju i noću griješimo. Allah dželevala kaže ja sve grijehe opraštam. Pa tražite oprosta i ja ću vam oprostiti. Subhanu. Jel teško reći u dragi, pogriješio sam, oprosti, pa te Allah oprosti. Nije nego šetan toliko okupira čovjeka i nadvlada i zavlada u njegovom srcu da ti je teško tražiti stikfar od Allaha te bareke vetala. Pa te zavede, pa ti boli ove sve dadne, pričaš i misliš o svemu osim o pokajanju i traženju oprosta od milostvog uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Zatim kaže Allah dželevala, o robovi moji, šta god vi uradili, niste u stanju meni štetu nanijeti. Pogledajte, najljepši, najljepši tefsir i pojašnjenje Allahovog Tebare Kvetala imena El Šta god da uradite, Subhana, svi, sva stvorenja, šta god da uradi, ne mogu Allahu vala štetu, štetu nanijeti. Niti mu kakvu korist učiniti. Subhana, sva stvorenja. Danas koliko ljudi ima koji se bore protiv vjere, koji se bore protiv Allaha dželevala, koji kažu gdje je, ima li neko da je moćni? Zamislite kad dođe Jeđuđ i Međuđ pa popiju sve što pobiju. Toliko će se osiliti da su pobili stavnike zemlje pa će uzeti svoja koplja okrenuti prema nebu, baciti u nebo. Pa će se koplja vraćati krvava, pa će kazati pobili smo stavnike zemlje i pobili smo stavnike nebisa. I onda Allah dželevala pokazuje svoju veličanstvenu moć. Toliko znači, se osilili da su sve pobijedili i Isa a.s. u brdu sa muslimanima i posmatra šta se dešava. Poslanik je nagovijestio, bježite brda kad se pojavi. Allah žele vala šta će poslati da uništi takve silnike, srve, koji će im izgristi njihove vratove. Subhano. Moć je Allah žele vala. I Allahovu vojsku niko ne zna, osim Monte te barek Čovjek kada promisli o tim šarijetskim tekstovima, uviđa kolika je moć Allaha subhanahu wa ta'ala i onda ne dozvoljava sebi da kaže meta nasrullah, kada će Allahova pomoć doći. Ne postavlja takva pitanja jer je ubijeđen da sve što se događa isključivo se događa iz njegove veličanstvene mudrosti. A pomoć Allahova doći jer je obećao će pomoći vjernike i pravi sredbenik istine. Zatim kaže Allah dželevala, o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini od prvog do posljednjeg bili toliko pobožni kao najpobožniji čovjek među vama, sve to nimalo ne bi uveličalo moje carstvo. Znači, zamislite, kada bi svi bili mu tekije, da kažemo poput poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Ali je nemoguće. Ali kada bi svi bili, ništa Allahovo carstvo i veličinu ne bi to uvećalo. Zatim kaže, o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini od prvog do posljednjeg bili toliko pokvareni, kao najpokvareniji među vama. Da li čovjek danas može zamisliti koji je najpokvareniji čovjek na zemlji? Kada bi svi takvi bili, kaže Allah dželevala to ništa ne bi umanjilo moju vlast. Ništa od toga. Kada bi svi bili najveći pokvarenjaci svijeta, Allahovu vlast ne bi to umanjilo, niti bi neku štetu Allahu Đelevala nanijeli. Zatim kaže ovo robovi moji, kada bi se svi ljudi i džini, ovo je nešto veličanstveno, kada bi se svi ljudi i džini od prvog do posljednjeg iskupili na jednom mjestu i od mene je zatražili sve što žele, Allah Zamislite sve prve i posljednje, i ljude i džine, i broj samo Allah zna. Samo Allah zna. Kada bi se iskupili na jednom mjestu i svi oni zatražili sve što žele, sve što žele, Zatim ja svakom od njih dao ono što traži. To ne bi umanjilo ono što ja posjedujem ni onoliko koliko bi umočena igla mogla znači iz mora izvat nešto što ostane na njoj. Zamislite more. Šta je igla kad se umoči može da uzme od mora? Ništa. Zamislite sva stvorenja, svi ljudi i svi džini da stanu i da išću i da traže da Laha vala sve što žele i svima im u udovolji, svima podari ništa od Allahovog bogatstva ne bi umanjilo. Kao što ne može ni igla umanjiti od mora kada se umoći izvući iz mora. Allahu To je nešto zaista veličanstveno što ukazuje na veličinu našeg Allaha te bareke, te bareke vetala. Zato kaže na kraju Allah u ovom hadiskuciju. "O robovi moji, samo se radi o vašim djelima. Što posiješ, to ćeš naći. Ja ću ih sve zabilježiti sve što činiš, Allah dželevala je zabilježio, sačuvao i bit će ti predoćen na danu. Zatim ću svakom dati ono što je zaslužio. Tako kada vidiš nešto što je hajr, kaže Allah Đelešanu, pa ko nađe dobro hajr, neka bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako nađe šer, neka ne kori nikog drugog osim, osim sebe. <clears throat> Allah Đelešanu je svoje neizmjene milosti, hadis bilježi muslim, je pojasnio i dobro i zlo. <clears throat> I svoje neizmjene milosti slao je poslanike i spuštao knjige. Svijet je ostao upućen. Ukazana mu je istina i zabluda. Zato kaže, ko nađe nešto od hajra i dobra, na tom danu neka zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ga je uputio, Allah ga je sačuvao, Allah mu podario. Nisi mogu učiniti to bez Allahove volje i njegovog određenja. Zatim, ako nađeš nešto što je zlo, nemoj koriti nikog drugog osim sebe. Bilo ti je pojašnjeno, bilo ti objašnjeno, glavu si okretao, nisi htio da slidiš istinu, ostao si u zabudi, ne kori danas nikoga osim sebe, jer si bio nezahvalni i onih robova koji su glave okretali istinu nisu htjeli prihvatiti. Treći plod spoznaje veličanstvenog Allahovu te bareke vetala imena, <clears throat> da Allah vala naređuje stvorenjima da udjeljuju iz svog imetka ono što je lijepo, što je dobro, što je stečeno na halal, na halal način. Allah Đelešanu kaže u suri Bekare 267. ajetu يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض O vi koji vjerujete, udjeljujte od onoga što ste stekli na dozvoljen i lijep način. Na dozvoljen i lijep način. I od onoga što su vam mi dali, što je izašlo iz zemlje. Što je izašlo iz zemlje. Od svih tih stvari udjeljujte na Allahom te bareke vetala putu. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه I ovo je jako nešto veliko na što Allah Đelešanu ukazuje. I nemojte da izdvajate da bi udijeli na Allahovom putu ono što ni sami ne bi uzeli. Pogledajte kako Allah slikovito opisuje. Osim kada bi zažmirili pa uzeti. da. čovjek kada zažmi ne zna što mu se stavlja u ruku. To bi tada prihvatio. Danas, kada brat hoće da učini hajr, neće, ne koristi mu, nije mu dobro, nije lijepo, pa nađe nekog miskina, odvraće, pa kaže imam nešto ti nije. Ovo miskin, što god dobije, hvala Allah, alhamdulillah, nagrade. Što se odvojio to najgore što niti ne bi prihvatio? Osim kada bi ti ovako došlo. Ne vidiš. Razumijete? Nemojte takve stvari udjeljivati. Nego udjeljujte ono što je najljepše i što imate najbolje kod sebe. I to je nešto najbolje i najvrednije kod Allaha te bareke, te bareke vetala. Wa'lamu, Allah što završava, wa'lamu anna Allaha hamid. I dobro znajte da Allah neovisan i hvale je dostojan, neovisan tome što vi udjeljujete. A želite da mu se približite tim što dajete, ni sami ne bi htjeli to da uzmijete. Osim da ste slijepi pa ne vidite šta mi je došlo. Razumijete? A danas koliko je situacija i u džematu i u svijetu da ljudi šalju i hoće kad mi smo pogo, mi smo dali, mi odjeću poslali tamo, pogledajte ono Sada kada bi on sam došao da prebira ono odjeću, ne bi išlo uz odjeću. Razumijete? I kad hoće pošalje odjeću tamo nekom braći, sestrama u ono, Srebrenici ili nekom drugom mjestu. Neha bi uzmi nešto što je najbolje kod tebe. Ili neka sredina, pa podaruj ima Laha Đelešanu i daj. To je nešto što ni sam ne bi uzeo. I tu je veličina i vjere i dina i do slijednosti slijedženja naše vjere. Do slijednosti slijedženja naše vjere. Pa kad daš bratu nešto lijepo, on se zaista obraduje. Ko što bi si ti Da si dobio. E, ako hoćeš da usrećiš nekoga, da ga oduševiš nekim svojim postupkom, pogledaj da li tebe je to oduševilo, da li bi te usrećilo kad bi neko donio i dao. Samo tako analiziraš i halas. Kaži Ibn Abbas, radi Allahanhu, Allah Đelešanu ovim kuranskim ajetom je naredio da dijele od najljepšeg, najkvalitetnijeg i najvrednijeg dijela i metka. Najljepšeg, najboljeg, najkvalitetnijeg. Zatim kaže, a zabranio da dijeli milostinju od lošeg, nekvalitetnog i pokvarenog dijela i metka. Jer i Allah je dobar i prima samo dobro. Inna Allahe tajib, vala yakbalu ila tajib. Allah žele vala je dobar i prima samo što je dobro. će primiti loše. Razumijete? Tako i ljudi vole lijepo, voli lijepo i želi da mu daš nešto što je lijepo, a ne nešto što ti ne bi, što ti ne bi uzeo. I zato kažemo, ove naše sadake, milostinja koja se djelje, treba se vidi što djelješ i šta daješ, da li zaista želiš da usrećiš i obraduješ nekoga ili tek tako da bi ljudi kazali da si dao, da su dijelio. A ono ne vrijedi ni dirhem, ni dirhem. Allah Đelšan kaže u suri Al Imran u 92. ajetu لَا hatta Nikada nećete dostići stepen dobročinstva dok ne budete udjeljivali ono što je najljepše kod vas, što najviše volite. Hoćeš da budeš dobročinitelj, muhsin, u dijelu ono što najviše voliš. I povodom ovoga ajeta mnogi su dali svoj mjetak na Allahom te bareke vetala putu od ashaba, poslanika sallallahu njih wasallam. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ A nećete odijeliti ništa na Allahovom putu, a da Allah ne zna da se to dijeli. Alim, Znači bilo dobro, bilo loše, bilo slabo, bilo kvalitetno. Allah zna za to. I zna šta si udijelio. I na osnovu toga što si udijelio on će te te bareke nagraditi. Pa tako, ako misliš zaista zaslužiš nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a to ti je cilj, onda pogledaj šta udjeljuješ. I ovi kurbani, učenjaci mu se mi govori, eh, rahmetullah ali, dajem primjer, kurban, danas ljudi požure da kupe kurban, samo da je kurban, razumijete? Tu isto imate fadul, ima znači, e, vrednovanje kod Allaha Anđele vala u smislu što ti je veći kurban, što je teži, imaš veću nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijete? I u tome se ljudi natječu. Da uzmeš što veći kurban, ako je mogućnost, ako nije mogućnosti, Allah će da te i bit ćeš nagrađen kao onaj što je kupio najveći. Možda i više, jer znaš kada bi imao imetak da bi kupio nešto veliko, poput teleta. Razumijete? To je onaj koji zaista želi da dobije nagradu kod Allaha te bareke vetala. I na kraju krajeva onaj koji udijeli hurmu na Allahovom putu, mi smo citirali hadis poslanika sallallahu alihi wasallam, da je Allah dželevala prihvata svojom desnicom, zatim je stavlja u svoj dlan i ona raste, uvećava se, sve dok ne postane, kaže poslanik, zem minel džebel, veća od brda, kod Allaha te bareke vetala. To je ono se vraća na tebe, koliko imaš, koliko su mogućnost, toliko udjeliš. A ovaj ajet prvi koji smo citirali, prije znači ovog iz sure Bekare koji smo citirali, on je povod bio što su ljudi udjeljivali slabe hurme, slabo kvaliteta, razvijete, ono što nećete jede, ono dijeli. Ne danas imam hurme, imam ovo, imam, znaš, proljeće je došlo, zimska garderoba, ono što nikad više im pomisliti da neko nosi ga, taj što se drugi koristi. To je danas tako i opasna je ta stvar. Daj ono što je lijepo, proberi što ti je super, što se tebi sviđa, što će drugima da će biti od koristi. A nešto neko primoran, primoran, toliko je primoran pa kaže hvala ti, jer on mora to uzeti. Zaista ga obraduj, obraduj kao što bi se i ti obradovao da dobiješ nešto. Kaže Allah Đelešanuhu, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم do Allaha džele vala neće doprijeti niti krv njihova, niti znači ono što koju od mesa. Neće ni meso ni krv do Allaha doprijeti. Ali ono što dolazi do Allaha vala je takva minkum. Bog, vaša bogobojaznost. a i kada povališ kurban, kada hoš da ga zakuješ u ime Allaha vala, Allah traži od tebe ono što je u srcu. Onaj tvoj nije zbog čega to činiš. To će kod Allaha biti vrijedno i na osnovu toga ćeš biti nagrađivan. Ona krv, ono meso, ne, to do, do žele dželevana ne dolazi, nego dolazi vaša bogobojaznost. To je najbitnije kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako i tvoje udjeljivanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu se vraća na tvoju bogobojaznost, tvoju svijest o Allahu dželevala i tvoj cilj, šta si htio, šta si namjeravao, šta si namjeravao s tim svojim postupkom. U suri Bekare u 268 Allah Đelešanu kaže Šeitanu ja'idukumul fakre ja bil fahša Šetan je taj koji vas koji vas plaši koji vas plaši neimaštinom, siromaštvom. I on je taj koji vas navraća na razvrat, na ružna djela. Pa kaže Allah Đelešanu, Wallahu ja'idukum magfiratan minhu wa fadla. A Allah Đelešanu vam obećava oprost i svoju dobrotu. I svoju dobrotu. Wallahu vasijun alim. Allah je neizmjerno dobar i sveznajući. Neizmjerno dobar i sveznajući. Ovdje šetan šta radi? Zastrašuje svoje sljedbenike. Plaši i neimaštino, Kažu mu Fesiri, toliko ga zastrašuje da ono što ima ne udjeljuje kako bi stekao Allahovo, Allahovu milost i Allahovo te i letala zadovoljstvo. Zato vidiš čovjeka koji je škrt, neće da udjeli. A onaj koji ga je nagovorio, to je njegov kari, njegov šetan. On ga nagovara i on ga plaši. A kud ili niješ imati, razumijete? Kuda je to od njega, a nije od Allaha te bareke vetala. Sve što ima šahi dolazi od Allaha subhanahu ta'ala. Od Abdullaha ibn Mesuda, da je poslanik Ali sallatu rekao, pogledajte ovaj eh, hadis poslanika, kaj šeitan došaptava čovjeku, a i melek mu došaptava. Šeitan došaptava čovjeku, a i melek mu došaptava. Pa kaže što se tiče šeitana i njegovog došaptavanja, on ga plaši i navodi na zlo. On ga plaši i navodi na zlo i navodi ga da poriče istinu. A što se tiče melekovog došaptavanja, to je njegova želja da te nagovara i navodi na istinu i da potvrdiš i prihvatiš istinu. Pa kaže poslanik Allahu alihi vseleme, ko ovo osjeti, neka zna da je od Allaha, znači ovo što od meleka dolazi, neka zna da je od Allaha i neka mu zahvali. Ako ne nađe ovo ko sebe, ko ne osjeti ovo ko sebe, osjeti ovo šeitanovo došaptavanje, da ga plaši, zastrašuje, nagovara da poriče istinu, neka prouči kuranski Ajde, Allah Đelešanu kaže šeitanu ja'idukumul Fakrava wa ya'murukum bil fahša šeitan je taj koji vas nagovara i zastrašuje i plaši neimaštinom i navraća vas na loše misli, na razvrat. A Allah vala je taj, Wallahu ja'idukum magfirete minhu wa fadla, koji vam obećava svoj oprost i, svoje, i svoju dobrotu što je pripremio. I ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi ga Ibn Hibban, Tirmizi i Nesai i Nesai. Allah Đelešanu kaže u suri Muhammed u 38. ajetu Ha antum ha ulai tud'auna li fi sabilillahi faminkum man yabkhal Allah Đelevala kaže u suri Muhammed Vi ste ti koji se pozivate da udjeljujete na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Ali među vama ima oni koji škrtaju. Neće da udjeli, boji se da udjeli. Pa kaže Allah Đelešanuhu, وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ A onaj koji škrtari, to u svoju korist čini. To će mu biti šteta na ahiretu. Neće imati hajra. Allah Đelšan naređuje, imate znači, milostinja koja se dilje zekat koji je strogo naređen. Onaj koji to ostavi žestoku kaznu će imati na ahiretu. Ko ima, a neće da da na Allahom te bareke vetala putu. Zatim kaže Allah Đelešanu Wallahu l'ganiju A Allah je bogat, a vi ste siromašni. Allah je bogat, Allahu to ne treba. Kada te pozovi da daš Allahom putu, da osnažiš njegovu vjeru, to Allahu Đelevala ne treba jer on bogat. Neovisno od toga. Tebi treba i ti ćeš imati kako je kazao Ibn Đerir Znači, neizmjena Allahove milosti je propisao sadaku i zekat prije svega siromašni da bi se obradovali i imali od toga korist, a isto vi koji udjeljujete da bi imali nagradu kod Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Pa kaže Allah Đelešan, pogledajte nakon ovoga, oni prijeti onim koji škrtare i neće da udjeljuju na Allahom te bareke wa ta'ala putu. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ A ako glave okrenete, ne poslušate naredbu Allaha subhanahu wa ta'ala, on će vas zamijeniti, druge će dovesti, koji neće biti poput vas. će bolji od vas. On će se odazvati Allahom te bareke vetala naredbama. E pogledajte kakva je završnica onih koji škrtare na Allahom te bareke vetala putu. Danas, draga braćo, mi imamo mnogo priliku da pomognemo i da udjelimo lahom te bareke vetala putu. Prije svega i braći i sestrama i jetima, a nakon toga imamo isto tako mogućnost da udjelimo na Allahovom putu u jačanju dave, dave kako bi ovaj poziv došao do svakog pojedinca. Bilo da se radi o lecima, bilo da se radi o korisnim brošurama, da se radi o CD-ovima i slično. Sve što je od hajirli projekata čovjek je trebao da pokuša da ugradi sebe. S Feringom, Markom, pola marke, deset maraka, koliko je čovjek u mogućnosti i tako na taj način udjeljuje na Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala putu, a ono što ga očekuje je daleko veće od onoga što je on dijelio. Subhanahu, do 700 puta i više od toga, i više od toga je nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći plod, da je uzvišen Allah dželle dobar i ne prima osim što je dobro. Allah dželle neće primiti tvoj meta koji se nepošten način stekao prljavi metak ne može očisti prljavštinu, nego čestit, čist i metak čisti prljavštinu. I to je govor Ibn Abbas i mnogi ashaba poslanika sallahu alihi wasallam. Znači Allah dželevala kada, kada želiš da mu se približiš, približuje se Allahu subhanahu wa ta'ala sa onim što si stekao na najbolji halal način sa kojim je Allah Đelešanu zadovoljan i od toga ćeš imati koriste, a ne da stekneš metak na haram način, pa kažeš ja sam se sad pokajao da ga ne bi tek tako bacio, razumijete, kaj ide ja na hađ. Razumijete, od imeta koji se stekao na nepošten način. Kako Allah Đelešan da prihvati tvoj hađ koji je znači u osnovi stečen na nepošten način. Kaže, Ebu Hurere prenosi od poslanika alaihi sallatu wasalam, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallame, Ja ejuhan nas, inna Allahe tajibun, vala jakoberu illa o ljudi, kaže Allahu poslanik, u istinu je Allah dobar i prima samo ono što je dobro. I prima samo ono što je dobro. Inna Allah emere al mu'minine bima emere bihil mursalin. I Allah dželevala je naredio vjernicima isto ono što je naredio vjerovjesnicima. Faqal, ja ejuhar rusulu kulu minat tajibati amelu saliha innam inni bima ta'meluna alim. O vjerovjesnici, njima se obraća Allah dželevala. jedite isključivo one lijepe stvari koje Allah dželevala vam podario. I radite dobra djela, a ono što vi činite ja uistinu znam. Što znači, na početku hadisa kaže poslanik sallahu alihi vseleme, Allah je naredio vjernicima ono što je naredio vjerovjesnicima. Ova naredba koja je došla vjerovjesnicima, je došla naredba i tebi. Hrani se isključivo sa onim stvarima koji je Allah Đelešanu učinio dozvoljenim, halal stvarima, halal proizvodima, to te Allah Đelešanu naređuje i radi dobra djela, a sve što radiš, kaže Allah, fe inni, istinu ja zato dobro znam šta činiš i šta, šta radite. Vakal u drugom majtu kaže Ja ejuhalladzina amenu kulu min tajjibati ma razaknakum O vjernici, jedite one lijepe stvari koje vam mi, kojima vas mi obskrbljujemo. To su lijepe stvari, taj jibat, i zato smo govorili prije o Allahom te je tala imenu ar rezak da rizk postoji habis prljavi, nevaljali, onaj koji, s kojim Allah žele vala nije zadovoljan. Takva hrana postoji. I postoji tajib, ono što je lijepo, lijepa jela, sa kojim Allah Đelšanu zadovoljan. I jedna i druga potpadaju pod Allahov rizk. Allah jednu i drugu hranu stvorio. I ljudi se hrane. Međutim, jednu je hranu učinio dozvoljeno, lijepom, a drugu je učinio zabranjeno. Pa muslimani, vjernici trebaju da obrate pažnju šta konzumiraju, šta jedu, što unose u svoja tijela. Jer za sve to ćemo biti pitani, kao kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, na ćemo poslije hadisa. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, Zekere rađul Jutilu sefer. Nakon toga je naveo čovjeka koji je na dugom putovanju. Raščupan i prašnja, opisuje ga poslanica sallallahu alejhi wasallam. Raščupan i prašnja, podiže svoje ruke prema nebu i kaže ja rabbi, ja rabbi, gospodaru moj, gospodar moj, vapi i doziva na putovanju, ljudi su u neugodnostima, u teškoj situaciji, razumijete, zapadneš u mnoge situacije koji, u kojima možda na neki način nema izlaza, pa dozivaš i prizivaš Allaha da ti, da ti podari izlaz. Pa kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i sve što je stekao, stekao je na haram način. Pa kako da mu se Allah odazove? Njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i sve što je stekao je haram. Pa kako da mu se Allah Đelešanu odazove? Znači, to su prepreke da ti bude dova primjena kod Allaha te bareke, te bareke vetala. Jedna od tih prepreka, ahi, da imaš nešto na sebi od odjeće koja je stečena na haram način. Da jedeš nešto što je haram. Da piješ nešto što je haram. Ili da se posvijetiš, u da se u tolikom gafletu i nemaru, da uopšte ne obraćaš pažnju na svoj metak, kako ga stičeš i kako, kako ga unosiš u svoj, u svoj organizam. I ovaj hadis bilježi ima muslim. Od Ibn Abbas radi Allahu kaže se tulijet hazli aje inda nebi sallallahu alihi vseleme, proučen je sljedeći ajet u prisustvu poslanika sallallahu alihi vseleme, Ja ejuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tajjiba. O ljudi, jedite od onih lijepih jela, sve što vam je na zemlji dato. Od lijepih halalan tajjiba, da je halal i da je lijepo. Da je halal i lijepo. To Allah Đelešanu nudi vjernicima da jedu. Kaže nakon toga, faqame Sad ibn Abi Ustao je Sad ibn i kaže, o Allaho poslaniće, moli, dovi Allahu Đelevala da me učini od onih kojima će biti dova Kabul kojima će biti dova e, primjena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mu kaže poslanik, ja Sa'ad, o Sa'de, i ovo je savjet, etib kun mustađabe da've. Vodi brigu o svojoj hrani, da bude isključivo halal i ona lijepa hrana koju ti Allah dželevala propisao, pa će ti dova biti mustađaba Pa će ti dova biti kabul kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, وَالَّذِي nefsi Muhammed bijedi. Tako mi onoga učio je ruci duša Muhammeda sallallahu alihi wasallam zaista će čovjek uzeti zalogaj hrane koja je haram i unijeti u svoj organizam, pa će ona prouzrokovati, kaže poslanik, da mu dova ne bude primjena 40 dana. 40 dana. Nakon toga kaže poslanik sallallahu alejhi a svaki čovjek koji bude hranio svoje tijelo na haram stečenom imetku i na kamati, takvo tijelo je najpreće za vatru. Najpreće za vatru. Pogledajte kolika je opasnost kamate ili kolika je opasnost da unosiš u svoj organizam ono što je stečeno na haram način. Ne valjala jela i koja su haram. valjala i puste čino na haram način. Takvo tijelo koje se odgaja i odrasta, raste, buja, najpreće je za vatru, kaže poslanik sallallahu, sallallahu alihi Neki selefi su govorili, ne očekuj sa nestripljenjem da ti se Allah vala odazove, odnosno da ti dovu tvoju usliša, kad si joj puteve zatvorio svojim grijesima. Znači, odao se grijesima, kako tela žele vala usluša tvoju dovu. Popravi svoje stanje. Pogledaj šta činiš, šta radiš, a prije svega pogledaj svoju hranu, u svoju odjeću, u meta kako ga unosiš u kuću. Zašto su danas dove? Znači, i pored toga kako znamo da dovimo, veličavo i slavimo Allaha Đelešanu, ljudi danas primjećuju da dove nisu uslišane kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Nameće se pitanje šta je prepreka, šta je to što spriječava da tvoja doba bude kabul kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa možeš analiziraš na brzaka svoje stanje. Šta jedeš, kako si to stekao, razumijete? Šta oblačiš, šta piješ. I vrlo brzo ćeš naći, vrlo brzo ćeš naći odgovor na svoje pitanje. Danas je bitno samo zaraditi. Ne pita se kako. Da li je to dozvoljeno, da li je to zabranjeno. I zato u šarijat kogod hoće pokrene kakav posao da radi nešto, treba da zna da li je taj posao u skladu sa islamom ili nije. Jer od toga tah i mnogo toga zavisi. Tvoji namazi, subhanallah. Tvoji namazi, što te najvrednije. Život i sve. Znači, toliko je vrijedno da ovaj kratki život koji živiš 80, 60, 50 godina, neš dozvoliti da zamijeni za vječnost stradanja, patnje u džehennemu, nego želiš ti 80 godina, 60 i 50, da proživiš na najljepši način sa kojim Allah Đelšanu zadovoljan da uđeš u džennet. A od najvećih dijela koje te približavaju Allahu Đelevala je tvoj svakodnevni namaz koji obavljaš. Pa zar ćeš učiniti svoj namaz te tako mali, pa ćeš raditi dijela sa kojima Allah Đelšanu je zadovoljan, zaračeš i metak, hrančeš svoje tijelo, a u namazu stalno kažeš i jake nabud, i jake nastajim. Tebi robujemo, tebe obožavamo, na tebe se oslanjamo. U put nas napravi put. ehdi sirat el mustakim. Stalno učiš dovu. Kako će ti doba biti primjen, ahi? Kada ne vodiš računa o ovim osnovnim stvarima. I zato je jako teško, jako teško danas voti brigu o ovim, o ovim velikim stvarima. I peta stvar, odnosno peti, peti put spoznaje ovog veličanstvenog imena, da je pravo i istinsko bogatstvo čovjeka, bogatstvo u njegovoj duši. I zato, kada kažemo da je Allah dželevala el gani, da je on bogat i da daje bogatstvo i da daje risk i obskrbu i one, onima koji voli i koji ne voli. Ali vjeru daje isključivo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve hadisu imama Ahmeda, onome koga on voli. I to je najveće bogatstvo. Da ti Allah Đelšanu podari iman i din i vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala. I da se ta iman ulije u tvoje srce. Kao jeki i ubjeđenje da sve što činiš i radiš, da su ubjeđen što to radiš, što to činiš. Ne da se to pretvori u nešto što je svakodnevnica, običaj. Moram ovo raditi, razumijete? Više nemaš svijesti o tome namaz, namaz, idem klanjati. Razumijete? Kao neki posao. Nije si svjestan da je došlo vrijeme kada će se posvijeti Allahu Đelevala kao najponizniji čovjek, kao najiskušeniji čovjek i zamoliti Allaha subhanahu wa ta'ala ti oprosti, da te učvrsti, da te ojača, da te osnaži, da ti podari volju i snagu, da istraješ na Allahom subhanahu wa ta'ala putu i da te usmrti kao najbolje stvorenje, najboljeg vjernika da te izvede sa ovog dunjalu kada je on te bare kvetala zadovoljan tobom. To je najveći uspjeh. A to ćeš postići kroz namaz i svijest o namazu. Da stalno moliš i doviš Allah dželevala za sebe, za uspjeh svoj na drugom svijetu, za uspjeh tebe, tvoje porodice i djece, za uputu. To ćeš kad si svjestan, kad znaš kako je vrijeme došlo, a ne proučio sezani kamet u džamu, ideš, odradiš, ideš dalje. Da bude svjestan toga kada sjedeš da zikriš, da znaš što si sjeo, da je to trenutak kada veličaš Allaha Đelevana i slaviš svojim jezikom i svojim srcem, jer si svjestan da veličaš veličanstvenog, velikog, el azim, koji je jedini začin se veliča i da se slavi. Nakon toga ustaješ i ideš. I sve tako, u svim tim situacijama, to je svijest. Ali to što si u tom trenutku osjetio, to je bogatstvo ono koje ti je najveće, a to je bogatstvo u tvoju dušu, u tvojom srcu. I metak i dunjalog prolazi, prolazi su. Danas ga imaš, sutra ga nemaš. Razumijete? Danas ga imaš, sutra ga nemaš. I imetak nije uopšte nešto što te usrećuje i čini sretnim na dunjaluku. Zaista istinska sreća, ona sreća koja dolazi od Allaha vala, Pa ćete vidjeti siromaha kako je sretan, kako je sretan iako nema dunjaluka. A vidite bogataša kako ima imetak, ali je nesretan. Nesretan. Tako da u imetku uopšte nije neka sreća. Ali je poslanik sa srema opisao znači, potrebu za imetkom, za dunjalukom, da je to put koji vodi ka Allahu, sredstvo koje te vodi Allah žele vala, da mu se približiš. Jer onaj koji je svjestan i pametan, razborit, ima imetak, zna kako će ga utrošiti da se približe Allahu subhanahu wa ta'ala. Bolja je ruka koja udjeljuje od ona koja uzima, ali gornja od donje, razumijete, ali to neš imati ako, ako, nemaš, ako nemaš Samo je bitno taj imetak ne uđe kao bogatstvo u srce, nego vjera da uđe kao bogatstvo u srce. A imetak da imaš u ruci i da udjeljuješ desnom, desnom, desnom rukom. Kaže poslanik sallahu alijih vasallam od Ebu Hureyri radi Allahuhu, Inna Allahe ta'ala je kul, hadise kuci, kaže Allah žele va'ala, Jebna Adam tafarrag li ibadati emla u sadraka gina illa فقرك وإلا, وإلا تفعل ملأت shuglan wa lam فقرك O sine Ademov, kaže Allah Đelevala, posvijeti se i badetu, posvijeti se da mi robuješ, da mi bade činiš. Zaista ću napuniti tvoje grudi, tvoja prsa, čime? Bogatstvom. Allah će te učiniti, osnažiti, ojačati da tvoja prsa, grudi budu znači bogata. A ako to ne učiniš, zaista ću tvoja prsa unijeti siromaštvo. Siromaštvo. I nikad se toga neće sačuvati. Nikada. Nakon toga. Hadis je vjerodostojan, kaže, Ibn Mađe ga bilježi šeha Bani, nikada je vjerodostojan. Znači, dragi brate, ako želi zaista da budeš bogat, da se osjećaš ekstra super, poletan i u badetu i svemu, jedna stvar koja je sebe u svega toga jeste tvoj badet. Tvoj badet. Tvoja skrušenost, tvoja poniznost, tvoja iskrenost. Ako budeš iskren radi Allaha dželevala i ponizan radi njega i skrušen radi njega, Allah Đelešanu će ti učiniti da tvoja prsa budu bogata. Da si u dušenom stanju najbogatiji čovjek. A kad si u dušenom stanju najbogatiji ahi, uopće se ne osvrćeš na stanje drugih ljudi oko tebe. Niti gledaš u vile, niti gledaš u automobile, niti gledaš u imetak, niti gledaš u izloge, nego ono što te povezuje i stalna nit koja ti je naj, najjača jeste nit tvoje misli veze sa Allahom te bareke, te bareke vetala. Misliš i veličaš uzvišenog Allaha koji je veličanstveni, koji je veliki, koji je neovisan ostvarenja, koji je bogat koji je podario sve ukrase Dunjaluka, uljepšao nebesa i planetu zemlju, a zamislite kako je u krasu uljepšao dženet i dženetska prostranstva, koje je obećao svojim iskrenim robojima, koji, budu, koji će biti na Dunjaluku, oni koji će sapurati na iskušenjima i nedačama i belajima i na imaštini, vjerujući čvrsto u Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on taj koji je pripremio dženevska prostranstva, što u njima postoji što oči nisu vidjele uši nisu čule i mašta nikada nije mogla dokućiti. Imena koja spominjemo da u dženetu imaju poput naših imena, to samo imena. Suština je bit je razlika, razlika velika i niko ne zna osim Allah dželevala kakve su suštine ti stvari koje se nalaze u dženetu. Molimo Allaha dželevala da nas učini iskreni njegovih robova, da nam u naša srca ulije jekin i snagu i pouzdanje i vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala i bogatstvo naših duša da osjetimo, a to je bogatstvo u vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala, zadovoljstvu da on te barek ve ta'ala, znači smo zadovoljni kao da, e, sa Allahom želevala gospodarom, poslanikom kao Muhammedom sallallahu alihi vseleme i vjerom islamom. Te tri stvari ko bude imao u svom srcu, takav će jedino osjeti slast robovanja Allaha te bareke ve ta'ala. Ako nisi zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, vjerom kao dinom i Muhammedom kao poslanikom, ahi, nikada, koliko god žudio i težio, da e, osjetiš slast imana, nikada niješ osjeti ako ne budeš imao ove tri stvari u svome srcu. Da su ti najpreći Allah, njegov poslanik i vjera din. Molim Allah dželevala da nas učini iskrenim pravim vjernicima, da nas usprti na din i islamu, da pomogne braću Usmane u čitavom svijetu da osnaži jača safove svih muslimana i uvježe te safove na riječima La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Subhanika Allahum hamdika šadan La ilaha illallah ente stakvirka utubu lijek. Vađe zakum la